Արցախի հանրային ռադիո, ռադիո։ Հանրապետությունում տեղի ունեցող իրադարձությունների օպերատիվ լուսաբանում։ Կոնտակտային հեռախոսներ 40809 43993 Նախ օրվա նորությունների մասին համարոտ Շփման գծում պահպանվել է հարաբերական անդորը Վաղը ԵԱՀԿ առաքելությունը պլանային դիտարկում կանցկացնի Ղարաբաղի ադրբեջանական զինված ուժերի շփման գծում։ Քարորիա պատերազմի ընթացքում հակառակորդը արձակել է այնքան արկ եւ հրթիռ, որքան 1 տարվա ընթացքում։ Արցախի հանրապետության նախագահը Չարենցավանում հանդիպել է այստեղ ժամանակավորապես գտնվող Թալիշ գյուղի մի խումբ բնակիչների հետ։ ԼՂ ազգային ժողովի падգամավորի նկատմամբ բռնություն կիրառելու փաստի արդիվ խորհրդարանական խմբակցություններն ու մարդու իրավունքների պաշտպանը հանդես են եկել հայտարարությամբ։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Հունիսի 6-ի լույս 7-ի գիշերը Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում իրադրությունը շարունակել է մնալ հանգիստ։ Հակառակորդը կրակի դադարեցման պայմանավորվածությունը խախտել է հրաձգային զինատեսակներից, որոնք կրել են անկանոն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 է նշանակում դիվերսիոն հետախուզական գործողություններ։ Մինչև վերջ չեն վերլուծում, ինչպիսի նպատակներ են հետապնդում դիվերսիոն հետախուզական խմբերի գործողությունները։ Դիվերսիոն հետախուզական ուժերը իրենցից յետադրում են սահմանափակ ուժերով սահմանափակ խնդիրների կատարում, ինչ որտեղ եղանակային բարդ տեսանելիության պայմաններում, որի ընթացքում հնարավոր է կիրառել այլ զորատեսակների եւս սահմանափակ ուժեր եւ միջոցներ, ասել է ԼՂՀ պաշտպանության նախարարը։ Եթե նման կարծիք հայտնում են նախկինում բարձր պաշտոն զբաղեցնող անձնավորություններ նամանավանդ նախկին բանակի հրամանատար, նախկին պաշտպանության նախարար, դա ինձ համար ցավալի է, որովհետև չեն հասկանում ինչ աննշանակում դիվերսիոն հետախուզական գործողություններ, ինչպիսի նպատակներ է հետապնդում դիվերսիոն հետախուզական խմբերի գործողությունները եւ նշեմ, որ դիվերսիոն հետախուզական խմբերը դա իրենից ենթադրում է սահմանափակ ուժերով սահմանափակ խնդիրների կատարում։ Մենք տվյալ մարտական գործողությունների ժամանակ ականատես ենք եղել, որ հագարագործը կիրառում է համարյա թե ամբողջ շփման գծի երկայնքով, համարյա թե մեր շփման գծի երկայնքի մոտորապես մինչև 200 կիլոմետր հատվածում հակառակորդը կիրառել է հատուկ նշանակության ժոկատայիններ, դա ընդհանրում է արդեն ոչ պակաս քան 1000 հոգուց ավել հատուկ ժոկատայիների կիրառում, ականատես են եղել 200-ից ավել տանկերի, Այսինքն մեծականակ տանկային ստորաբաժանումների կիրառում, զորամասերի, միավորումների, զորամիավորումների կիրառում բոլոր ուղություններով եւ հյուսիսային եւ հարավային եւ կենտրոնական։ Մենք ականատես ենք եղել խոշոր տրամաչափի զանգվածային համազարգային ռեակտիվ հրետանային համակարգի կիրառում, խոշոր տրամաչափի հրետանու կիրառում, արդի անօթաչու թչող սարքերի կիրառում եւ այդ ամենի կիրառումը ընդամենը 3 օրվա ընթացքում։ Պաշտպանության նախարարի խոսքով Այդ 3 օրվա ընթացքում հակառակորդը արձակել է այնքան արկ եւ հրթիռ, որքան 1 տարվա ընթացքում՝ մինչեւ 20000 արկ։ Մարդկանց հիշողությունը երևի թույլ չի տալիս վերհիշել համեմատականներ տանել Նախորդ մեր գործողությունների եւ ապրիլյան գործողությունների հետ ու տարբերել որն է դիվերսիոն հետախուզական խմբերի գործողությունը, որն է լայնամասշտաբ հարձակումը։ Եվ դա միայն իմ տեսակետը չէ, շատ զինվորականներ համամիտ են մեր կարծիքի հետ, ասել է Լևոն Մնացականյանը։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Ապրիլի 2-ից 5-ը Ադրբեջանի կողմից սանձազերծված լայնածավալ պատերազմական գործողությունների հետևանքով Հայաստանում ժամանակավորապես ապաստանած Թալիշ գյուղի բնակիչները հուսով են, որ մի օր ամեն ինչ կկարգավորվի եւ կկարողանան կրկին վերադառնալ գյուղ։ Ինչպես արդեն հաղորդել ենք, Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը հունիսի 6-ին այցելել է Չարենցավան եւ հանդիպել այստեղ ժամանակավորապես գտնվող Թալիշ գյուղի մի խումբ բնակիչների հետ։ Հանդիպման ժամանակ թալիշցիները նշել են, որ որտեղ էլ ժամանակավորապես բնակվեն, ցանկանում են նորից վերադառնալ իրենց բնակավայր, շենացնել այն եւ ապրել այնպես, ինչպես ապրել են մինչեւ ապրիլի 2-ը։ Նշենք, որ քարորիա պատերազմից հետո Հայաստանում է ապաստանել թալիշցիների 60%-ը եւ նրանց 40%-ը ապրում է Չարենց հավանում։ Այդ պատճառով էլ որոշվել է Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանի հետ հանդիպումը կազմակերպել հենց Չարենց հավանում որին մասնակցել են Հայաստանի այլ քաղաքներում եւ գյուղերում ժամանակավորապես ապրող թալիշցիները եւս։ Հանդիպման ժամանակ հիմնականում խոսվել է գյուղի ապագայի մասին, ինչպես անել, որ համագյուղացիներով համախմբված լինեն չծրվեն տարբեր տեղեր, որ เป զի կարողանան թալիշցիներին մի բնակավայրում բնակեցնել։ Իսկ հետո, եթե պայմանները այնպես լինեն, որ անվտանգության երաշխիքներ լինեն եւ հնարավոր լինի թալիշում կրկին վերաբնակվել, կարողանան համախմբված գնալ այնտեղ բնակվելու։ Մարդկանց մտավախությունը մեծ է, որ միտեղ կբնակեցնեն, ժողովուրդը կհաստատվի ու ընդմիշտ կմնան այնտեղ, այլևս թալիշ չեն վերադառնա։ Հանդիպման մասնակիցներից Բակո Սահակյանը ցանկացել է իմանալ նրանց կարծիքը, ինչ են ցանկանում թալիշցիները։ Մենք չենք կարող առանց թալիշցիների ապրել։ Եվ եթե դուք նկատել ենք, մենք մեր բոլոր առաջարկությունները ներկայացնելուց անպայման նշում ենք, որ մենք խոսում ենք ժամանակավոր պայմանների մասին, որտեղ որևէ մեկը չի մտածում, թե մենք կարող ենք Թալիշում չբնակվել։ Մենք անպայման բնակվելու ենք ձեզ հետ միասին Թալիշում մի քանի անգամ ավելի լավ պայմաններով, քան ունեցել ենք մինչ այս վերջի իրադարձությունները։ Հանդիպան ընթացքում ԼՂՀ նախագահը հետաքրքրվել է Թալիշցիների սոցիալ-կենցաղային պայմաններով արկա խնդիրներով։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Հունիսի 6-ին ԼՂ ազգային ժողովի падգամավոր Հայկ Խանոմյանի նկատմամբ բռնություն կիրառելու փաստի արդիվ խորհրդարանական խմբակցությունները հանդես են եկել հայտարարությամբ։ Նրանում ասված է. Կատարվածը անթույլատրելի արարք է падգամավորի հանդեպ եւ այն լուրջ հարված է Արցախում ձևավորված ժողովրդավարական սկզբունքներին։ Դատապարտում ենք տեղի ունեցածը եւ համոզված ենք, որ իրավապահ մարմինները կձեռնարկեն բոլոր միջոցները հանցագործությունը բացահայտելու եւ մեղավորներին պատասխանատվության ենթարկելու համար։ Հայտարարության տակ ստորագրել են ԼՂ ազգային ժողովի հայրենիք, ժողովրդավարություն, դաշնակցություն եւ շարժում 88 խմբակցությունները։ Փաստի արդիվ հայտարարությամբ հանդես է եկել նաև ԼՂ մարդու իրավունքների պաշտպան Ռուբեն Մելիքյանը։ Հայտարարության մեջ մասնավորապես ասվում է. Հունիսի 6-ին զանգվածային լրատվամիջոցներում տեղեկություն է տարածվել այն մասին, որ Արցախի ազգային ժողովի падգամավոր Հայկ Խանոմյանը Ստեփանակերտում ենթարկվել է բռնության։ Հայտնում ենք, որ այս պահի դրությամբ ԼՂ մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմը փաստի արդիվ որևէ դիմում չի ստացել։ Այդուհանդերձ ԼՂ մարդու իրավունքների պաշտպանը հայտարարում է, որ падգամավորի նկատմամբ ցանկացած բռնություն խստորեն դատապարտելի է եւ ակնկալում է, որ իրավապահ մարմինները փաստի արդիվ կիրականացնեն լրիվ, օբյեկտիվ եւ բազմակողմանի քննություն։ Հաշվի առնելով Հայկ Խանոմյանի կարգավիճակը, պաշտպանը հատուկ կարևորում է, որ քննության արդյունքների մասին հանրությունը պատշաճիորեն իրազեկվի։ Այսօր Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանը հանդիպում է ունեցել քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների ու լրագրողների հետ։ Հանդիպանը մասնակցել է նաև մեր գործընկեր Յուլիա Վանյանը։ Ճանաչողական հանդիպմանը մարդու իրավունքների պաշտպան Ռուբեն Մելիքյանը նախ ներկայացրեց քաղաքացիական հասարակության հետ սերտ համագործակցության անհրաժեշտությունը։ Մարդու իրավունքների պաշտպանը ինքնուրույն լիազորություններ, պես այդպես ինչ ունի։ Այսինքն մարդու իրավունքների պաշտպանը կարող է ուժեղ լինել եթե ունի ուժեղ քաղաքացիական հասարակության, քաղաքացիական հանրության ամուր վստահությունը։ Եվ ես միտք ունեմ Արցախում մարդու իրավունքներն ավելի պաշտպանված տեսնելու համար պետք է միավորել բոլոր ուժերն ու գործել համախմբված։ Հանդիպմանը ներկա հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչները միակարծիք էին, որ իրենց աշխատանքները անհրաժեշտ է կոորդինացնել։ Խոսելով 3 ազգային ժողովի падգամավոր Հայկ Խանոմյանի հետ տեղի ունեցած միջադեպի մասին Ռուբեն Մելիքյանն ասաց. Երեք մարդու իրանքների պաշտպանը հայտարարություն տարածեց դատապարտող ազգային ժողովի պատգամավոր Հայկ Խանոյանի նկատմամբ կատարված բռնարարքը հայտարարությունը միայն հայտարարություն չէր, այլև ակնկալիք էր, որ իրավապահ մարմինները արդյունավետ կգործեն եւ հատուկ ուշադրություն է փորձ կատարում հravirել այն հանգամանքին, որ իրավապահ մարմինները պետք է հաշվի առնելով Հայկ Խարոմյանի կարգավիճակը աշխատեն առավել թափանցիկությամբ։ Օմբուդսմենը կարևորեց ոստիկանության արագ արձագանքման փաստը, վստահեցնելով, որ իրենք հետևելու են գործընթացին եւ հարկ եղած դեպքում մարդու իրավունքների պաշտպանի լիազորությունների շրջանակներում կարձագանքեն։ Անդրադառնալով մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատանքային առաջնահերթություններին Ռուբեն Մելիքյանը նշեց, որ ներքին եւ արտաքին խնդիրները զուգահեռ են եւ պետք է երկու ուղղությամբ էլ հավասարապես աշխատել։ Այդուհանդերձ գործունեության առանցքը իր եւ քաղաքացիական հասարակության համար պետք է մեկը լինի։ Արցախի հանրապետության նկատմամբ ապրիլի 2-ից 5-ը տեղի ունեցած այդ ագրեսիան Ադրբեջանի կողմից իմ պատկերացմամբ այն փաստն է, որի մասին մենք իրավապաշտպանները եւ քաղաքացիական հասարակությունը եւ մարդու իրավունքների պաշտպանները բարձրացմանը պետք է անընդհատ բարձրացնենք։ Մեր գործընկերները արտասահմանում պետք է իմանան, որ այս հարցը մեր համար թափված չէ։ Մեր գործընկերները արտասահմանում պետք է իմանան, որ մենք հետևողական ենք։ Այն ինչ տեղի ունեցել Եվրոպայում 21-րդ դարում, այն գլխատումները, այն խոշտանգումները, այն անմարդկային վերաբերմունքը, զենքերի օգտագործումը, որը ընտրողական չի եղել եւ այլն, այդ ամեն ինչը պետք է սկզբունքորեն անընդունելի համարվի եւ դա առաջին հերթին կանխարգելիչ նշանակություն ունի։ Մենք պետք է այս ուղղությամբ աշխատենք։ Հետևողական աշխատանք է պետք, որ เป զի միջազգային հանրությունը ռազմական ագրեսիան ընկալի որպես Ադրբեջանի կողմից հետևողականորեն քարոզվող հայատյացության հետևանք։ Նրա խոսքով Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանը վայելում է ողջ հայության լիակատար աջակցությունը։ Ներկայումս պատրաստվող նոր ու ժամանակակից կայքեջն ու գրասենյակի լոգոտիպը հենց այդ աջակցության արդյունքն են։ Հանդիպման վերջում մարդու իրավունքների պաշտպանը պատասխանեց ներկաներին հուզող հարցերին։ Յուլիա Վանյան այսօր Դուք լսում եք լուրեր։ Նախորդին ԼՂ գյուղատնտեսության նախարար Արամ Մխոյանը այցելել է Մարտունու շրջանի Բերթաշեն համայնքի ծխախոտի դաշտեր, որտեղ ռոռոկումը իրականացվում է կաթիլային եղանակով։ Գյուղատնտեսության նախարարության մամուլոցարայության փոխանցմամբ Արամ Մխոյանը նշել է, որ Կաթիլային եղանակով այս տարի կվառոկվեն 40 հեկտար ծխախոտի դաշտեր եւ հավելել, որ ամեն ինչ իրականացվում է տեխնոլոգիաներին համապատասխան։ Արամ Մխոյանը հավաստիացրել է, որ բոլոր նրանք, ովքեր կցանկանան կիրառել նման տեխնոլոգիաներ, կստանան օժանդակություն։ Սեպտեմբերի 15-ից 18-ը Արցախի երիտասարդ գիտնականների եւ մասնագետների միավորում հասարակական կազմակերպության նախաձեռնությամբ Ստեփանակերտում տեղի է ունենալու ԼՂՀ 25-ամյա պետականության ձեռքբերումներն ու արդի մարտահրավերները խորագրով միջազգային երիտասարդական գիտաժողով։ Գիտաժողովին կարող են մասնակցել ԼՂՀ, Հայաստանի Հանրապետության եւ արտասահմանյան բուհերի եւ գիտահետազոտական կենտրոնների բարձր կուրսի ուսանողները, ասպիրանտները, երիտասարդ գիտնականներն ու մասնագետները։ Մայրաքաղաքի ծայրամասային փողոցները տարիներ շարունակ մնում են անբարեկարգ, Բնակիչների բարբերաբար բողոքներին երբեմն գրավոր, երբեմն բանավոր պատասխաններում համայնքի ղեկավարությունը դրական արձագանքով հուսադրում է, սակայն խնդիրը այդպես էլ մնում է չլուծված։ Բելլա Լալայանի ռեպորտաժը Ստեփանակերտի Չարենցի փողոցում ամեն ինչ հակառակ պատկերն ունի։ Նախկինում ասֆալտապատ փողոցը ավելի քան 5 տարի վերածվել է քարոքան տեղած ճանապարհահատվածի։ 2010 թվականին այստեղ շուրջօրա ջրամատակարարման աշխատանքներով պայմանավորված քանդեցին ասֆալտը, խողովակները շարեցին ու թողեցին փողոցն այդ վիճակում։ Առաջին հայացքից այդքան էլ ոչ կարևոր թվացող խնդիրը երբեմն ճակատագրական հարցերի առաջ է կանգնեցնում փողոցի բնակիչներին, հատկապես երբ շտապօգնության դիմելու խնդիր է լինում։ Машины կամանտովը նկենում, հիվանդեն ասում է, եկ հասպատի չես տարի, վեր միջ հասպատը կարիմ չինին պատել դե իշկա, լանդղան էլ մին տաքսի կնստիմ չինի միլի։ Դիմել են իրավիճակի համար բոլոր շահագրգիռ մարմիններին բնակիչները չեն ընկրկել ու բոլոր օղակներով անցել են դիմումը տեղ հասցնելու ու պատասխան ստանալու համար նախ դիմել ենք քաղաքապետարանին, քաղաքապետարան ասաց, որ մենք մենակ կարողանում ենք այս խճապատումը անենք։ Հետո քաղաքշինությանը դիմեցին, քաղաքշինությունը ասաց, որ մեր ուժերից վեր է, դիմեցի կառավարությանը։ Սա թաղով դիմում ենք ներկայացել կառավարությանը, միջև հիմա ոչ մի պատասխան չկա։ Ամենտեղ դիմել ենք։ Դիմումը կիրալ ուղարկալ, դիմումի պատասխանը ինձ երա եկավ 2014 թվին, այս 13 թվին եկել։ Դելայնը հղին սարքի, բայց խաթար եկավ չեմ։ Ինչ որ չափով բնակիչներին ընդառաջելու նպատակով քաղաքապետարանը ամեն անգամ խճապատում է փողոցը, սակայն հորդառատ անձրևներից հետո պատկերը նորից նույնն է դառնում՝ անանցանելի ճանապարհահատված ջրափոսերով ու ցեխակույտերով։ Ամեն տարի բերում գրավեր վերածում, ամեն տարի սելը քշումա դառնում։ Կույր մարդում առաջի կարգի։ Կարամ չում թայս դիքավո քինան։ Վնս մի փոսնակում մի քարինանիկյամ։ Մեզ խճապատում պետք չի։ Այ կարող եք նայել խճապատման պատկերը։ Ասել, որ առաջիկայում հարցը լուծում կստանա, նշանակում է անհիմն հուսադրել բնակիչներին։ Չարենցի փողոցը բարեկարգման ենթակա փողոցների ցուցակում չկա։ Իսկ թե երբ է այն ներգրավվելու այդ ցուցակում, եւս սպարս չէ։ Բելալալայան այսօր։ Մարզասերների համար Շախմատի կանանց Եվրոպայի առաջնությունը մոտենում է ավարտին։ Մրցաշարի 10-րդ տուրում Լիլիթ Մկրչյանը հաջողության հասավ Լեհ Յոլանտա Զավացկայի հետ պարտիայում եւ մրցաշարի ավարտից 1 տուր առաջ միայն կես միավորով է հետ առաջատարից Աննա Ուշենինայից։ Վերջին տուրում միմյանց հետ կմրցեն Մկրչյանը եւ Ուշենինան։ Թողարկման ավարտին եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոօթերոթաբանական ծառայությունից, Վաղը հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անբավարարություն, ժամանակար ժամանակ կարճատև անձրև եւ ամպրոպ, առանձին վայրերում հնարավոր է կարկուտ։ Վարկյանում 2-ից 7 ամպրոպի ժամանակ 20-ից 25 մետր արագությամբ հարավ արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 9-ից 14, ցերեկը 17-ից 22 աստիճան տաքություն։ Լրատվական ծրագիրը սպարվեց։